ऐं जंहिं पाण खे बेसम्झ कयो तंहिंखां सवाइ ॿियो केरु इब्राहिम जे दीन खां मुड़ंदो ऐं बेशक खेसि दुनिया में चूंडियोसूं ऐं उहो आख़िरत में ज़रूरु भलारनि मां आहे